Egzèsis B. Kounye a, sèvi ak fò osnon fòk. Modèl. Lave radyo. Fò ou lave radyo. Fòk ou lave radyo. Youn. Tounen lakay ou. Fò ou tounen lakay ou. Fòk ou tounen lakay ou. 2, Manje diri ak pwa wouj. Fò ou manje diri ak pwa wouj. Fòk ou manje diri ak pwa wouj. 3, Tire kont ak timoun yo. Fò ou tire kont ak timoun yo. Fòk ou tire kont ak timoun yo. 4, Bay lodyans ak granmoun. Fò ou bay lodyans ak granmoun yo. Fòk ou bay lodyans ak granmoun yo. 5, Wè ak oungan an. Fò ou wè ak ougan an. Fòk ou wè ak ougan an. 6, Prepare seremoni lwa a. Fò ou prepare seremoni lwa a.